marka simore sappo e nayi ina heddino balɗe ɗiɗi hade kew dandore ngu e kew mburmo ala lawir ngu ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe gone tuntidademo ngam jaggudemo mbaramo e nder ɗum ɓe gone wiyodirde e koye mabɓe en potani jaggudema e nder kew he beele wota yimɓeɓe jirguitade o wonno ko betani e nder galle simon ñawɗo baras o nde o jooɗi o woni ñamde debbo goto naati ina jogii guttu baɗɗo nebam uurɗam tiiɗɗam coggu peewniraaɗam naarda dimo debbo o heli guttu o wuji mo huunde wonnooɓe ɗoon ɓe mettini ngoni weendirde e koye mumen holi ko nde bonande nebbam woni haɗam waawno yeeyeede ko ɓuri deenarenaaji teemedde tati totte waasɓe ɓe ɓe ngoni e felde debbo o kono yeesu wiiɓe goppeemo o deeƴe holi ko waɗi oɗon tampinam ko waɗanimi ko ina yooɗi ngati oɗon gondi e wasɓe ñande fof te nde jiɗɗon waɗande ɗumen moƴƴere fof oɗon mbaawi kono min on gondata e am ñande fof o waɗi ko waawi o wujji ɓanndam ngam ubbugolam e goonga moɗo wiya on kala e aduna he fof no fotiri ɗo kabaru moƴƴo o yeyna maa ko oɗo debbo waɗi ko jangte te ma o siftore e on sahaa yudas iscariot goto e sappo e ɗiɗo ɓe yeehi to ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe gam wadde yeesu e juuɗe mumen ndeɓe keɗimo ɓe belti hen kadi ɓe podanimo yendemo kaalis e nder ɗum o woni yilade mosel no waɗirimo e juuɗe mabɓe e ñalawma gada no kew mburumo ala lawir he ɗo jawkon kon layyeteɗo almuɓe ɓe namni yeesu mbi ɗum holi to jiɗɗa min keblenoyma hirande kewdanɗore nde e on saaha o neli almuɓe makko ɗiɗo o wi ɗumen naate e nder saare he ma on pottu e gorko gooto ina rondi guttu ndiyam ndewe e makko e galle mo waawinaade fof mbiyon jom galle o ceerno o ina naamno holi suuduɗo foti hirtodaade e almuɓe mum hiraande kewdannoore nde ma o hollu on suudu mawndu wondutu dow huɓeere to feewndaandu haa gasi wondude e kaɓirɗe mum fof ko ɗon keblantoon en hirande nde almuɓe ɓe pokkiti naati e saare he tawirino wirino ɗumen ni kebli hirande nde nden yeehi hakkikiɗe o arde sappo e ɗiɗo ɓe nde yeehi haɓe jooɗi aɓe ñaama o wiɓe e gonga moɗo wiya on onon hirtottoɓe am ɓe ma goto e mon janfumi almuɓe ɓe cuuni goto e mumen fof woni e namnade mo ina wiya mbar wona min o jaabiɓe o wi'i ko gooto e mon onon sappo e ɗiɗo ɓe lombidowo e am junngo mum e lahal o ɓii neɗɗo o nana yaara no windira faade e mum ni kono musiba woodani jam fotoɗo mo kanko ɓii neɗɗo o hay wasnoode joomum jibineede ɓuratno e mum ɗo ɓe kirtotoɗo o ƴetti mburu caggal nde o yetti allah o taƴi mo o totti almuɓe makko ɓe o wi ɗumen ndehee ɗum ɗo ko ɓandal kadi o ƴetti koppu ndiyam reseng caggal nde o yetti allah o tottiɓe kamɓe fof ɓe jari hen o wiɓe ɗum ɗo ko ƴiƴamam ƴiƴam tabitinojam aadi keso o dufana ɗam hewɓe ɗam ɓe gonga moɗo wiya on hankkadi mi wonta yar ndiyam reseng haa ñande jaroymi kesam e nder laamu allah caggal nde ɓe ñimi jimɗi jettor ɓe jalti ɓe payi hayre oliwe o wiɓe onon fof ma on pergito gati ina winda mami fi gaynako o baali ɗi caro kono somi wurti mami adayo on galile piyerre wimo hay sinno tawi heddeɓe ɓe fof pergetima min mi fergittako e nder ɗum o jaabimo o wi e gongo muɗo wima hande oɗo jamma gori joggata laabi ɗiɗi tawa a yeddani laabi tati aɗa andimi kono piyerre hebbiti kadi wi doole min mi wiytamo ko mi anndama hay sinno mboɗo jogori maydude e ma almuɓe ɓe fof kadi mbi noon caggal ɗum ɓe jettuy nokku biyeteɗo guersemane o wi almuɓe makko ɓe joɗo ɗeɗo min mboɗo toro o ƴetti piyerre yaaguba kañumen e yuhanna o fuɗɗi tinde e ɓandu makko kulol e fayre o wiɓe sunaare ɓerndam nana warami keddoɗeɗo te perte gite mon o woɗɗiti seeɗa o sujje leydi o tori beele omo wasa rewde e o waktu mette so tawi ina wona o woni e wiide abba baaba hunde fof ina wona ɗoma woɗɗinam ɗe e mette kono noon woto waɗ ko welatami ko waɗ ko welatuma ko o arti e mabɓe o tawi eɓe ɗani o wi piyerre simon bele ka ɗaniɗo a wawa fertude guita hay waktu goto tan perte guitotoroɗon bele woto on jande e jarabi ruhu o ina heewi sago moƴƴo kono ɓandu ina famɗi semɓe o wodɗiti kadi gongol o tororino adan ni o arti kadi o tawiɓe ɗani gati guite mabɓe ko teddunoɗe ɗoygol ɓe donki andude koɓe mbiyatamo o arti kadi tataɓol o wiɓe haa jooni ngonɗon koye ɗanaade oɗon pofto yoni waktu o yettiima ɓii neɗɗo o waɗaama e juuɗe bakkudinooɓe ngummoɗen njehen on njiyi gonɗo e jam faadami o nani o gaynaani haalde tan haa yudas gooto e sappo e ɗiɗo ɓe yettii ina wondi e yimɓe heewɓe jogiiɓe silamaaji e cabbi nelnooɓe ko ardiiɓe yettunooɓe sadak ɓe sariyankooɓe ɓe kañum en e hohooɓe ɓe gonɗo e jam faademi o hollino diɗɗal ngal holi maande nde jogori wadde o wino ɓe mo jogormi urnaade o ko on cohluɗon jaggeem mbaɗon e mo e ndenka mon yudas yetti tan ɓattimo wimo ceerna caggal ɗum o urnimo ɓe pawi juuɗe mabɓe e makko ɓe jaggimo kono gooto e wonnoɓe ɗon ɓe fooɗi silamu mum fii carwowo hoorejo yettinoɓe sadak o mucciti nofu mum yeesu wiiɓe so ɗon jagga min gaddo toon ko silamaji e cabbi elle komi taƴow mboɗo wondanno e mon ñande fof mboɗo janginanno e nder galle allah he kono on jagganomi ɗum ardi ko beele bindi ɗi ina timma e nder ɗum almuɓe ɓe fo goppi mo dugi won suka gorko goto mojjinoɗo wudere leñ dewnoɗo e makko o jagga o ñorti wudere nde o dogiri ɓandu meru ɓe nawi yeesu to hooreji yettunoɓe sadako tawi ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e hohoɓeɓe e sariyankoɓe ɓe fof ina ndenti piyerre rewe makko to woɗɗi naati e nder dingiral galle hooreji yettunoɓe sadake o jooɗiti ɗon e gardeji ɗi omo ito ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e heddiɓe jeeyaɓe e ñawirɗe towde ɓe fof enen jilotono ko cetti e yeesu ngam fawde ɗum kuugal mayde kono donki e nder ɗum yimɓe hewɓe ina cettotono e makko fenade kono aɓe lurodirno e koye mabɓe woodi ummiɓe cetti e makko ndeɗo fenade mi nani emo wiya mami fettu ndu suudu allah ndu yimɓe mahi mi darna wondu ndu yimɓe mahani e nder balɗe tati kono hayi e nden toɓɓere aɓe lurodirno hen e nder ɗum hooreje yettinoɓe sadako dari e hakkude yimɓe foof namnimo wi beɗo ala ko jaabiɗa mayti annanani ko ɓe yimɓe cettato e ma ko o deƴƴi o jaabaki hay hunde hoorejo yettunoɓe sadako namnimo kadi wi mati wona ko an woni almasihu ɓiyimo jettode godani o o jaabi o wi eyyi komi ɗum tema on jiiɓi neɗɗo o ina jooɗi ñaama joom bawɗe o jiyon ɗum kadi ina arda e duule weeyo e nder ɗum hooreji yettunoɓe sadako seeki comti mum wii oui. en joxlaani hankadi seedeeji on nanri noppi mon yen noore allah nde holi ko ngannduɗon heen yimɓe fof payumo kuugal mayde huunde maɓɓe fuɗɗi sirdude e makko ɓe mbuumi yeeso makko ɓe ngoni e gomsaade mo aɓe mbiya yo longgin holi piiɗo mo gardeji ɗi jaggi mo goni fiide mo kelle hakkillaji ɗo piyere woni less e nder dingiral galle heeɗo gooto e rewɓe sarwoɓe hooreji yettunoɓe sadak ɓe yetti on yi piyerre ene itoo ndaari ɗum wii anne kay gondunoɗaa koye yeesu nasaret naajo o kono piyerre yeddi wii mi annda te mi faamaani ko njiɗɗaa wiide koo caggal ɗum piyerre ummii fay damal galle tan ngori joggi care wowo debbo o yiimo woni e wiide wonnooɓe ɗoon ɓee o gorko koye maɓɓe jeyaa piyerre yeddi gonngol sahaa dabɓo caggal mum wonnoɓe ɗon ɓe mbi piyerre kadi koye maɓɓe tigui jeeɗa saabu ane hoorema ka galila naajo e nder ɗum piyerre wone wonde ina huuɗo ina wiya mi anda on gorko mbo kala ton ɗon tan gori joggui ɗimmol tan piyerre siftori ko yeesu wino ɗum ko gori joggata laabi ɗiɗi tawa a yeddani laabi tati aɗa andimi e nder ɗum piyerre wone woyde